ตามใจความเมตตาจะเป็นนายของตาของนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ตาสันติปรามีสัมปันโนยิติโสภะวาขันติสุปปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะวาขันติปรมัตถปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะวา ณวันนี้จะได้ทัอธิบายเรื่องโลกนะให้ขันติตัปโพตัปพิโนขันติปวาโตแปลว่าทำลายมีความโลภแต่ในการที่มันเกิด ในตัวในใจของเราต่อต้านกันเช่นความโกรธทั้งหลายมันทำลายเบียดเบเลิ่มมิตาสองอย่างสองสามใกล้ชิดติดตัวต่างของเราได้ทำความเสียหายทุกคนที่ในขันติ ความเป็นตนประการใดมมให้เราทุกคนจงคิดถามว่า ในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในเวลาประเดียนี้ท่านมีขันติความอดทนเราจะทำความดีให้มันเจริญขึ้นในชีวิตของตน จงมีขันติความอดทนตลอดไปอย่าได้เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายมันมีขันติความอดทนบระการใดแล้วอันนั้นแปลว่าเสียผลประโยชน์ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นี้ เราต้องมีบุญกุศลแต่ธรรมะของพรอพุทธเจ้าให้เป็นบุญสะโนให้กิจของพวกเราจึงไม่ขึ้นชื่อว่าตัวเราเกิดมาให้พบว่าศาสนาของพุทธะแล้วได้รับผลประโยชน์ความดี ในชีวิตของตนที่การเกิดมาอันนี้ให้เราทุกคนจงมีสันติความสุขสนจะทำความดีของตนก็ตามใจจนตลอดในการที่เราวันพระในวันนี้เราต้องอดทน ในการสมทานสิ่งของเราแล้วอันมีขันติความอดทนของตนละเว้นสิ่งความโชคในใจในชีวิตของตนจึงได้ถึงชื่อว่าตัวน้องเราเป็นมนุสะสมบุญกุศลสะสมธรรมะ ta trưởng phần già phần kiếp hành và làm đầy hay điều tuổi quay đổi khi tâm tưởng cũng tưởng thọ quay phải cả na chùa có lòng hữu tội nhằm chân cửa thành lô anh chỉ thọ quay ngã phúc cả anh chỉ biết đi làm cái mà cái mà nói น้อยที่สุดอย่านักอย่างนากว่าจะได้เป็นมนุษย์สัตวทั้งหลาที่ยังเป็นพุทธุชนมาต้องเกิดสอบเป็นสัตว์เดรัจฉาไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกเป็นคนที่ฝึกหนาไม่รู้จักตัวความดีความชั่ต่างการใด อันนั้นมากที่สุดในโลกวัดเดียวนี้ตัวของพวกเราผู้รู้จักเอาว่าในชีวิตของตนแล้วว่าบุญเป็นผลประโยชให้ความสุขในตัวของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์สองปัญญาความคิดอ่านแปลงทุกอย่างเรารู้จัก การรักเว้นจิงวารู้ทางกายทางวาจาถามว่าทุกข์ของประการใดม่เห็นเห็นหมดจริงคือบากรรมบาโรคจะอาโรของเราทุกคนสะสมคือความสุขได้ในจิตของเราให้เป็นผลประโยชน์ความดีให้จิตของเราตลอดไป อันนี้นะที่จะเป็นวัดใหเหมือนรถมาเปลี่ยนตัวของเราตลอดไปจะได้เกิดต่อไปในทางหน้าจะได้รับความสุขความสบายจะได้มีวันญาความวลาดคิดอ่านจะได้พบปะบัณฑิตจะมีความคิดความอ่านก็เกิดสุ สนความดีให้เิ็นจิตของพวกเราตลอดไปภายหน้าเราอยากได้สดที่โลกนี้อีกหลายพบหลายชาติว่าพวกเราจะใช้ชนะชิงความโชคใจใจธรรมะจึงจะเกิดขึ้นความสุข บังคับบัญชาให้ทำความรู้ตลอดการไปเองนี้ให้เราคิดอ่านเองนี้ในชีวิตของตนวัเกี่ยนนี้ เราเป็นมนุษย์แล้วให้คิดอ่านว่าเป็นมนุษย์ต้องเป็นคนผู้รักเ็กจทิงความชั่วของตน ขันติความอดทนละเว้นอยู่เสมอในชีวิตของตนความก้นไหวไปมาตลอดกันไปจึงได้ขึ้นชื่อว่าตัวของเราเกิดมาพบปะอันดีได้ผลประโยชน์ความสุขให้จิตของตนต่อไปไปข้างนาเราจึงได้สำเร็จมรรคผลผลสุดท้าย ป็นการเกิดแห่งโลกเพราะการใส่ใจอันนี้จะให้เราใช้ปัญญาคิดอ่านแล้วให้มีขันติความอดทนให้ตั้งใจทำความดีความดีของตนก็ตนมันนีความดีให้เป็นจิตของตนตลอดไปพบกันในการเกิดในโลกประการใด เราแอมที่เกิดในโลกอันนี้จะได้พบปะของเจ้าพระอรหันต์ปฏิสัมพันธ์พระฤาษีโยคีผู้บำเพ็ญบาสีแห่งโลกเราผู้แก่ผลเป็นนิสัยปัจจัยของตนมาแล้วเกิดพบัะมีความดีสีทธิ์แกะมีความโปรดใจตั้งอกตั้งใจของตนทำ สิ่งนี้เมื่อจิตของตนจึงได้ถึงตัวเราเกิดมาในโลกได้เพิ่มความดีคือบุญกุศลเพิ่มความดีคือธรรมะเพิ่มความดีคือปัญญาเพิ่มความดีคือสุญญาเพิ่มความดีของตนที่จะได้พ้นจากปัญหาอันายความทุกข์ใจใจในโลก บ้าในใจนี่หลายเราทุกคนต้องมีสันติความอดทนและชีวิตของตนจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้อดทนผู้มีสันติเป็นความมีผู้รู้จัก่อว่าจิตสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ให้จิตจิตของตนตลอดไปถึงนี้ก็ฉะนั้นที่อาตมา ในซื้อลูกหลานญาติน้องในขันติสิขอามสุขขันติตัมโตตัมโนขันติความสุขตัมโตตัมปะแต่ว่าเด็นเอาทำรายความสุขในใจในใจของตนคือว่าตนของตนเป็นผู้ที่ได้สะสมความดีคือคุณ ผลตลอดเป็นนิจอันนี้ให้เราพิจารณาว่าชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตเราเกิดมาเราพบปัจศาสนาของพุทธะเราเป็นมนุษย์เกิดมาพบปัจแล้คุณสมบัติความดีอันบุญกุศลสัมมาของผู้ที่จะที่วางไว้ในโลก คือเป็นมงคลของตนตลอดการไปอยู่นี้เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านตรงนี้จงวิจารณาจงให้คนติดก่อนจงตั้งตนก้ศลระลึกให้รู้สึตสนเจะพอจงอยู่เสมอว่าเราเกิดมาต้องเพิ่มความดีไม่เพิ่มความทุกข เราจะยึดหลักพบปะปัญญิตของผู้ที่จะสอมาอาตมาที่อาตมาได้เจอได้สันติสัพโพสัพปิโนให้เราทุกคนสุกสร้างกันกรณีของตนต่อไป